Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës pas një shkëputje Lusim Allahun xhele ue ala që gjitha adhurimet, punët e mira që i kemi bën ditët e mira të përzgjedhura nga Allahu xhele ue ala, Allahu t'i ketë pranuar. Ndërsa ne para se të përfundojmë me ligjëratën e fundit kemi trajtuar surën Mulk. E kemi përfunduar surën Mulk dhe sonte vazhdojmë inshallah me një sure të re të xhuzit njëzet e nëntë që është surja e radhës. Surja e radhës pas surës El Mulk është surja nun apo surja El Kalem. Një sure e cila përmban n'veten e saj udhëzime dhe dobi me të vërtetë shumë të rëndësishme dhe shumë të nevojshme për neve. Surja e radhës njihet si surja nun, njihet edhe surja El Kalem, njihet edhe surja nun vel Kalem, gjitha këto emërtime janë të njohura për këtë sure. Mirëpo në Kur'an e gjeni kryesisht surja El Kalem, surja e lapsit, ngase Allahu xhele ue ala në fillim të kësaj sure betohet në lapsin, vel Kalem. Kjo sure fillon me një shkronjë, sikurse fillojnë edhe shumë nga suret e Kur'anit, me shkronjën nun. Kjo sure është sure mekase, e tëra, me mospajtim në mes dijetarëve për ajetet e fundit të kësaj sureje, edhe pse mendimi më i saktë është se e tëra është sure e Mekës. Madje, specifikë e kësaj sure është se është nga suret e para që kanë zbritë. Dhe pse disa dijetarë thonë që ka zbrit mes surës Muddethir edhe Muzemmil. Kjo e bën hala ma interesant se është shumë e hershme. Por edhe të jetë surja e katërt është shumë e hershme. Prandaj, të nderuar, krahas shtjellimit të kësoj sureje dhe përcjelljes së kuptimeve të kësoj sureje, Është mirë që gjatë meditimit dhe gjatë analizimit të kuptimit të ajeteve të kësaj sure, njeriu me pas mundësi që të kthehet edhe në kohën kur ka zbrit kjo sure. Ngase situata që ka kaluar nëpër te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Dhe rrethana që kanë qenë në atë kohë kur ka zbritur kjo sure, të jep me të vërtetë shumë material për me e kuptu dhe me e përjetu surën. Pejgamberi alejhi salatu ues-selam e dini, kur e ka marrë në fillim shpalljen, nuk e ka pas lehtë, e ka pas vështirë, në çdo aspekt. Vështirë edhe në aspektin e peshës së shpalljes, ngase shpallja ka pas peshë të madhe, po edhe në aspektin e përmbajtjes, diçka e panjohur për te, nuk ka ditë çfarë po ndodh, po, po edhe në aspektin e shpërndarjes, të dalësh në të kundër të në asaj që shkon shoqnia, të luftosh zakone, traditat e një vendi, nuk është punë e lehtë. Andaj gjitha këto edhe shumë tjera kanë përbë me të vërtetë rrethana vështirësuse për pejgamberin alejhi salatu ues-selam. Shto kësaj reagimin e ashpër të vrazhdë, të papritur, edhe të panjohur që e kanë bërë kurejshët e Mekës kundër pejgamberit alejhi salatu ues-selam. E kurejshët e Mekës të nderuar vllazër nuk e kanë pas sefte me pa dikë që beson ndryshe se ata. Jo, Ata kanë qenë epiqendra, domethonë, e vizitave. Prandaj, ata kanë pas qasje në të gjitha fetë e arabëve. Dikush ka besu këtë, dikush atë, dikush ka pas zot në qiell, dikush në tokë, dikush e ka... Prandaj, kanë qenë popull që kanë pas dalje, kanë pas qasje në fetë tjera. S'ka qenë për ta e panjur që marr edhe një pak ma ndryshe, s'ish bo kurgjo. Prandaj është prit që me këtë situatë të kurejshve, reagimi i tyre të jetë pak ma i butë, ma i mirëkuptueshëm me shpalljen që i ardh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpo, ajo vrazhdësi, ajo arrogancë që e ka tregu në refuzim të tyre kurejshët, ajo ka ra ndesh me të gjitha standardet e asaj kohe. Edhe me kurejsh si popull Edhe me arab si traditë, edhe me pozicion si Mekë edhe me gjitha. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'e ka pritë këtë reagim. Dhe kjo pastaj ka shkaktu njëfarë lloj goditje të papritshme. E dini kur njeri për shembull pret deri diku njëfarë lloj reagimi, por s'pret njëfarë lloj reagimi të tillë. Reagimi i befasushëm ekstra është rrethanë vështirësuese. Për këtë arsye kur i ka thonë Waraka ibn Nawfal, ai plaku kushrini i Hadijës radhiyallahu anha kur i ka thonë sikur të kisha me qenë pak ma i ri e kur të dëbon ty populli yt pej këtu me kon me ty. U çudit, u çudit, e fe mukhrijije hum kanë me m'nxirr a. Pejgamberi s'e ka paramendu që mund të eskalon situata deri në këtë nivel që populli i tij Të afërmit e tij, gjaku i tij, njerëz që deri para pak ditve i kanë thonë, i sinqerti, i, besniku, ja kanë besu çështjet madhore, e kanë thirrë dhe e kanë konsultu për çështje të rëndësishme, tash këta për disa ndryshime që ai ka me i sjellë, gjithë këtë rrëmujë me e bo, se ka paramenu këtë pejgamberi sallallahu sallam. Prandaj gjitha këto të nderuar e kanë shkaktu një farë lloj, një farë lloj ngarkese për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fjalët, fyrjet, reagimet, shtyrjet, presioni, dhuna ka qenë situatë e vështirë. Dhe ajete që kanë zbrit në këto kohra janë shumë me rëndësi me i meditu së bashku me rrethanat. Jo të shkëputura nga rrethanat, ngase rrethanat i japin kuptim të shtuar ajeteve. Kjo është me rëndësi me kuptu. Rrethanat i japin kuptim të shtuar ajeteve. I japin mundësi njeriut me e përjetu ndryshe ajetin që ka zbrit në atë kohë. Kur ai e lexon, edhe në kohë tjetër, edhe në rrethona të tjera, edhe në gjendje gjithashtu tjetër. Sot për shembull as për së afërmi nuk jemi n'situatë çfarë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra për me e përjetu ajetin me e kuptu si duhet mirë që Mundësisht me e kthy edhe në rrethanat e zbritjes, në kohën kur ka zbrit, me mujt me e imagjinu pak deri dikun edhe situatën edhe gjitha ato që kanë qenë në atë kohë, kur ka zbrit ajeti. Prandaj, surja Nun ka zbrit situata pak ma specifike, ka qenë nga, domethonë, suret e para që kanë zbrit. Dhe dijetarët thonë se surja Nun është surja që kryesisht flet për Muhammedin sallallahu alai sallam ose në mënyrë direkte ose indirekte duke e prezentuar si vlerë kush është ky pejgamber dhe duke e mbrojt nga fyrjet e kurejshve. Kjo surja ka ardh mbrojtje për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe nga ky aspekt është mirë me e meditu këtë sure dhe me e kuptu këtë sure, për shkak se shpesh herë ndodhë që gjindemi n'situata kur ndoshta, fyhet feja, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, simbolet e fesë tonë, e kështu me radhë, dhe të inspirohemi dhe të frymëzohemi nga udhëzimet e Kur'anit, si duhet me reagu, si me kuptu. Si me e mbrojt atë që po fyhet nga feja e kështu me radhë. Pra sura Nun është me të vërtetë një sure që kërkon vëmendje të posaçme për këto arsye dhe shumë tjera që mund t'i përmendim. Kjo sure i ka 52 ajete dhe përmban n'vete siç thash edhe udhëzime, edhe një ngjarje të rëndësishme, një rrëfim Për disa vëllezër që është ngjarje shumë frymëzuese do ta marrim në të ardhmen, por pastaj flet edhe shumë për ahiretin. Do të thotë që përmbyllja e surës është rrëfim gati krejt për ahiretin kthimin tek Allahu tebareke ve teala. Kjo është surja Nun. Dijetarët kanë thënë se Surja Nun, surja El Kalem, realisht së bashku me tri suret e para që kanë zbrit në fillim, përbëjnë bazën, bazën e formimit dhe metodologjisë së thirrjes dhe kuptimit të fesë. Domethënë qysh duhet një besimtar me e kuptu fenë realisht dhe si duhet me e praktiku fenë, bazët e kësaj i ka në këto katër, në këto katër sura. Surja e parë është ikra, andaj baza e parë është dituria, s'ka kuptim të fesë, nuk ka mundësi me pas praktikim të drejt të fesë, e as përhapje të saj pa dije, duhet dije, andaj ikra. Këtu është aludim i qartë në dituri. Pastaj vjen surja Muddethir, që thot kum fendir, atë që e ki mësu mos e maj për vete, përhape, mësoj të tjerët, bëhu yll ndriçues, bëhu, domethonë, i dobishëm për rrethin, mësoju njerëzve, për atë se din, ngase të nderuar vllazër, Me ia msu dikujt fen, nuk është kusht me kon hoxh, e as dijetar. Kusht është me di çka je tu thon. Kjo është kusht. Për shembull, nëse ti din m'u fal, edhe dikush nuk din m'u fal. Edhe kërkon pej teje me mësu m'u fal. A lejohet me mësu m'u fal? Apo me thon jo valla, unë s'jam hoxh. Ja, lejohet. Nuk lejohet m'u marr me çështje madhore. Nuk lejohet për shembull me dhënë përgjigje fetare për problemet e njerëzve pa dije. Kjo nuk lejohet. Dhe kjo ç'është u lihet, padyshim hoxhallarëve, dijetarëve, kështu me radhë. Mirëpo atë çka e din ti? E din ni sure? Din me lexu Kur'an. Shkronjat e Kur'anit me ia mësu dikujt. Apo e din, e ke dëgju shumë mirë se filan veprim është i ndaluar. Edhe dikush e bën thosh kjo s'bën në fe, lejohet. Prandaj Surja Muddathir e e tregon atë aspektin e një besimtari produktiv, aktiv, jo të mbyllur në veten e tij. Ti mëso për veti, po, ti po për veti përfito, mirë po, ky përfitim le t'jetë, domethonë, me përmasa kolektive, jo individuale. Por, që ky mësim, që ky mësim të jetë cilësor, dhe kjo shpërndarje e fesë të jetë stabile e qëndrushme, duhet t'i kesh raportet me Allahun të lidhura fort. Ka ardh surja Muzemmil, kumil lejle illa kalila, aspekti i ibadetit, i adhurimit, përmendjes së Allahut, sexhdeve, namazit të natës, leximit të Kuranit, është shumë i rëndësishëm. Prandaj kuptimi i fesë dhe zbatimi i fesë realisht kushtëzohet edhe nga sasia dhe cilësia e adhurimeve. Kjo në raport me Allahun dhe ka ardh në fund surja Nun që të na rregullon edhe raportin me njerëzit nëse don dituria jote me pas efikasitet dhe thirrja jote me pas sukses edhe në familjen tënde dhe në rrethin tënd ti duhet me kon wa innaka la ala khuluqin adhim Në surën Nun këtu që do të flasim për të, Allahu xhelle ue ala tha dhe ti je në nivelin më të lartë të formimit moral. Andaj duhet me kon i moralshëm, me kon i edukuar, i sjellshëm. Nuk mjafton të nderuar vëllezër me pas dije, madje edhe ibadet e me kon arrogant. Ka disa njerëz fatkeqësisht adhurimi ndaj Allahut i bën arrogant me të tjerët. i bën ndoshta të vrazhdë me të tjerët, e për me e evitu edhe këtë problem që mund të shkaktohet si pasojë e një vetëpëlqimi, ka ardh me e përmbyllë këtë proces të formimit surja Nun. Pra këto katër surja janë shumë të rëndësishme ngase kanë zbrit në fillim dhe e rregullojnë në mënyrë të kompletuar formimin e një besimtari, që të jetë i ditur, që të jetë i dobishëm, të jetë adhurues ndaj Allahut dhe i sjellshëm me njerëzit. Kjo është feja jonë. I sjellshëm me njerëzit, i edukuar, i moralshëm me njerëzit, jo i vrazhdë, jo arrogant. Ngase kjo bie ndesh pastaj me udhëzimet e Islamit. Dhe që nga fillimi Allahu xhelle ue ala kështu e prezantoi fenë e tij dhe kështu e prezantoi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam. Kjo sure fillon me një shkronjë nun. Dhe kemi thënë disa herë se ka disa mendime rreth fillimit të sureve me një shkronjë. Por mendimi i saktë që mund ta përmendim këtu mos me u fut në detalet e diskutimit të dijetarëve të tefsirit është se është e vërtetë, është e vërtetë se nuk ka domethënie një shkronjë. Për shembull kur thua është elhamdulillah, çfarë domethënie ka? Domethënë falënderimi i takon Allahut. Thua për shembull, jusebbihu lillah, Allahun e madhëron çka ka në qiell e në tokë, ju se tesbih, sure fillojnë kështu, Kur sure fillon me nun, elif lam mim, çfarë domethënie ka? S'ka domethënie. Po nuk është e pa kuptim. Domethënie s'ka, por kuptim e urtësi ka. Dallon. Dallon. A ka mundsi dikush për shembull hiç sfol. Çka tha? Gojarisht nuk tha kurrgjë, as në gjumë. Ama heshtja e tij, gjendja e tij shumë ka thonë. A ndodh kështu? Ndodh, edhe surja në tingull nun, s'thot kurrgjë, si tingull, nuk thot diçka. Mirëpo, mirëpo, si shkronjë, si fillim, shumë do me thonë ato. Një nga ato është se, Allahu xhele ue ala fillon surat me shkronja që të sfidon njerëzit, duke filluar nga arabët që ishte gjuha e tyre. Domethonë ky Kur'an që po ju mahnit juve, ky Kur'an me këtë përmbajtje kaq të mrekullueshme, kaq sfiduese, realisht është i përbërë, është i formuluar nga nga këto shkronja të alfabetit juaj. S'ka diçka të jashtme. Nuk ka diçka të jashtme. Për shembull, a ke pa kurrë kur një gjuhë është më e pasur shumë se një gjuhë tjetër? Ndodh kështu. Ka gjuhë është më e pasur se një gjuhë tjetër. Është problem nga një gjuhë e varfër apo ose është problem nga një gjuhë e pasur shumë të përkthesh letërsi në një gjuhë të varfër. Problem është. Pra kur një gjuhë për shembull për një sen i ka 10 emërtime. Edhe poeti lun me emërtime, herë përdor këtë herë këtë, ngase ka ka pasuri me përdor. Ndërsa në gjuhë t'caktuar për atë gjë ka vetëm një emërtim. Dhe duhet gjithmonë të përdor veç atë se s'ki tjetër, apo është problem kështu apo. Mirpo Allahu xhele ue ala po thotë jo s'është problemi. Un s'kam ardh me shkronja që s'i keni ju. E as me shprehje që s'i keni ju. Me shprehjet e juaja, me gjuhën e juaj, me shkronjat e juaja, ka arë kukuran, së cilë në pronë një ajetë si kë, së këni me pasë mundësi apo. Ngase s'është çështje e gjuhës e e shkronjave, por çështje e burimit, kjo vjen nga Allahu, prandaj s'mund ta bëni ju si njerëz. Kjo është arsyeja pse kanë ardhë fillimet me, nun, elif lam mim e kështu me radhë. Pastaj Allahu thotë wal kalami wa ma yasturun. Masi fillon me shkronjën nun, Allahu betohet. Në çka Allahu betohet? Këtë betim wal kalami wa ma yasturun e kemi sqaruar në mënyrë shumë më të detajzuar te seria betimet betimet hyjnore, betimet e Kur'anit ku Allahu betohet atje. E po këtu do të jap një aludim Pak më të përgjithshëm sa për ta kuptuar për çka bëhet fjalë. Allahu betohet në lapsin. Wal qalam, qalam, lapsi. Dhe në atë që shkruajnë. Shiko, është betuar në lapsin në njëjës, ndërsa në veprim ka ardh në shumës. Për cilin laps flitet? Dijetarët kanë thonë është lapsi që është shkru me të caktimet e njerëzve, leuhi mahfudh. Lapsi i melekve që shkrujn punët e njerëzve. Lapsi i kësaj, lapsi i kësaj. Të nderuar vllezër, gjitha këto janë për qëllim. Çdo laps që me te shkruhet, Allahu është betu n'te. Prandaj ka ardhë lapsi në njëjës, se është një laps, ndërsa shkrimet janë ndryshme, motivet janë të ndryshme, andaj ka ardhë betimi në veprimin e shumës. Pse është betu Allahu në lapsin dhe në shkrimin? E para për të treguar rëndësinë e shkrimit dhe e dyta për të treguar përgjegjësinë e shkrimit. Për të treguar rëndësinë e shkrimit dhe e dyta përgjegjësinë e shkrimit. Të nderuar vllezër, Allahu Xhelle Xhelaluhu, nuk ka nevojë me shkru në leuhin mahfudh çka ka me ndodhë. A ka pas nevojë me shkru? Allahu ka caktu çfarë do të ndodhë, apo? Pastaj e ka shkru në pllakën e ruajtur, leuhin mahfudh. A është shkruajtur e çka do të ndodhë, pse ka mundësi m'u harru? Jo, po të. Për tregu rëndësinë e shkrimit, rëndësinë e evidentimit. Melekët shkruajnë pse, pse mund të harrohet diçka, jo, Allahu i din gjithçka. Por për shkak se shkrimi është dëshmi, që njeriu të jetë më i bindur në bazë dëshmisë. Allahu ka zbritur libra të shkruajtur, ngase shkrimi është me rëndësi. Dhe në shumë aspekte e shohim se shkrimi edhe realisht bën pjesë në shumë dispozita, në shumë dispozita. Për shembull, ne e dimë se një prej rregullave të rëndësishme në fikhun tonë, për shembull, ku kërkohet me pas shkrim është borxhi. Testamenti apo lënë kaq testament jashtë trashëgimisë ose për shembull kaq filoni ka marr borxh prej filonit në këtë datë ka me e kthy dëshmitarët që mos me pas telashe për data për sasi për çdo që zakonisht duhet me qenë burim i keqkuptimit te njerëzve dhe acarimit të raporteve mes tyne kështu me radhë shkrimi shumë rëndësi andaj Allahu betohet për shkak të rëndësisë që e ka shkrimi dhe për shkak të përgjegjësisë që e ka shkrimi Sa njerëz me lapsat e tyre, me dëshmitë e tyre, bëhen sebep për udhëzim të njerëzve, për pajtim mes njerëzve, për sqarim, rregullim të raporteve, largim dilemave, dyshimeve, por sa ka të tjerë që fatkeqësisht përmes shkrimit të tyre, shkaktojnë mjegulli, paqartësi, ngjallin paragjykime, acarim mes njerëzve, konflikte, rrena, mashtrime, e shumë me shumë të tjera. Veçanisht të nderuar vëllezër fatkeqësisht sot, është mundësu shumë që njerëzit të kenë qasje në shumë shkrime përmes mediumeve të ndryshme. Keni pa për shembull në, në, në, në rrjete sociale, sa postime në Twitter, në Facebook, në Instagram, në forma tjera, njerëzit kanë postimet nga më të ndryshmet a kupton. Sa ka përgjegjësi në këto shkrime? Sa janë të përgjegjshme ato duar që shkruajnë? Nuk është me rëndësi a janë me laps a me tastaturë. Ajo është shkrim. Ajo është shkronjë që del. Sa ka përgjegjësi? Fatkeqësisht është për keqardhje. Sa të papërgjegjshme janë shkrimet? Sa të papërgjegjshme janë përcjelljet e fjalëve? Sa të papërgjegjshme janë konkluzat e njerëzve. Menjëherë nxitojnë, me gjykime, me paragjykime, me fajësime, e me e me tjera e tjera kështu me radhë. Pastaj shohim për shembull, citime të fjalëve të caktuara, duke ia mveshur vetes tij, ajo fjalë është për shembull, fjalë e dikujt prej dijetarëve, është fjalë e dikujt tjetër që është thënë, po. kanë dëshirë njerëz që përmes shkrimit realisht ta avancojnë në autoritet veten e tyre a kupton. Duke marrë postime, duke vjedhur fjalë kështu me radhë. Prandaj ka shumë probleme në këtë aspekt. Dhe shiko Allahu xhallahu që nga ajo kohë betohet e sa është ky betim edhe për neve aktual. Nëse në atë kohë shkrimi me gjitha mjetet primitive ka qenë me përgjegjësi, çfarë të themi për kohën tonë? Paramendo çfarë mundi, çu lype atë me çka e kall, dhez, e dheze e ngjyje e merre penën, merre letrën, mundohesh a kupton. Shkruaj një dy rreshta bir fleja pa atë. Me gjithë këtë mund gjitha këto probleme apo prapëseprapë është kërkuar me qenë të përgjegjshëm në shkrim a kupton. Sot njeri s'ka nevojë me u çu a kupton, ka krejt të, krejt qëtu i shkrun. Edhe ka qirin qëtu, edhe ka lapsin, edhe i ka këto apo. Shkruan apo. Ama çka shkruan? Çka bart? Për gjitha këto çka shkruan të nderuar vëllezër, ka me dhënë njeri llogari tek Allahu tebareke ue teala. Dhe kur Allah betohet diçka, duhet atë betim me marrë shumë seriozisht. Wal qalami wa ma yasturun. Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër, ajo çka duhet ta kemi parasysh tek betimi është një gjë tjetër. Se mas kësaj, realisht, qëndrojnë disa shpifje, akuza, gënjeshtra të kurejshve në raport me Muhammedin sallallahu alejhi sallam. Kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam, si reaguan kurejsht? Si reaguan kurejsht? Ti je gënjeshtar, ti je mashtrues, ti je magjistar. Pi kur u bona qashtu? Pi kur, kur s'kam kon? 40 vjet kam qenë n'mesin e juaj. Nuk dini për mu një gënjeshtër ma minimale. S'kam gënjy as kur gënjeshtra s'ka qenë problem. Për asnjë përfitim individual, kurrë s'kam gënjy, asnjëherë s'kam qenë në shoqni të magjistarëve që të marr e të mësoj magjinë, kurrë, e dini shumë mirë, kur u bona gënjeshtar, kur u bona magjistar. Andaj, Allah betohet në lapsin, të ndrruar për të prezentu dallimin, dallimin se lapsi që me te ka ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është laps i shpifjes, nuk është laps i gënjeshtrës, nuk është laps i manipulimeve, nuk është laps i mashtrimeve, është laps i argumentit, laps i fakteve, laps i Dëshmive të gjalla, ikra, lexo, mëso, ky është lapsi jonë. Andaj nuk bën na këtë laps me e deformu, me shkrime të paargumentume, të pafaktume, me thashetheme, me paragjykime, kom mendu, më kanë thonë, ngase Allahu betohet në lapsin që flet të vërtetën. Ky është lapsi i Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Ai vetë s'ka shkru, është e vërtetë. Por prej tij kanë shkru të tjerët, veç atë çka është e vërtetë. Ndërsa lapsi i kurejshve dhe i ithtarëve të kurejshve dhe i përkrahësve të kurejshve, ky laps, çka shkru? Ky është laps i shpifjes, ky është laps i gënjeshtrave, ky është laps i akuzave të pabaza, ky është laps i tillë. i cili thotë, për shembull, pa asnjë argument, pa asnjë bazë, spekulon, tenton me përfitu materialisht apo n'forma tjera, duke shpifë, duke përhap gënjeshtra. Ky është laps, edhe ky është laps. Andaj Allahu xhel-le ve ala tha për pejgamberin s.a.s. Ma ente bi nimeti rabbike bi mexhnun. Kqyr ka, këtu Allahu fillon me e mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata i kanë thonë mexhnun, ata i kanë thonë i çmendur, ti, ti ke lujt, s'je normal ti, çka je tu thonë ti? E xhealel alihete ilahen wahiden, qysh, krejt zotnat me i hek për nja, nja me bo veç një zot me bëveq, që që e normal të, para mëna, Në çka i ka thirrë pejgamberi s.a.s. Cila, jo, cila është ajo pjesë që është përfaqë, në thojza, çmendurinë e pejgamberit s.a.s. Cila është ajo pjesë, cila është ajo mësim? Që që kjo është? Çmenduri e tij ka qenë, simbas tyne, se exhealel alihete ilahen vahiden, që është, na, na i kena 360 zotna në Qabe, 360 zotna me i prish, veç një me bo, a je normal ti, Na jena elitar, kena rob, sklav, krejt barabart me konë safë, a je normal ti be. Qysh, na e kena marrë pasurin e tjerve, ata na bojnë neve tash, ti thush me kthy pasurin, po a je normal ti be. A po kuptoni, ku ka qenë çmenduria e pejgamberit Alejhi Salatu Veselam? Simas tyne. E kanë vorru çikën për s'gjalli, e kanë shkel femnën, e kanë shkel grunë, e kanë shkel. Ai ka ardhë ju ka thonë, e ka këtë pozitë, e ka këtë, dini që pozitë e ka pasë, dhe ka gruja në islam. Qysh gruja me burrë bashkë? Ja, a je normal ti. A po e kuptoni? E kështu më radhën. Pak me të vërtet problem, problem me e kthy në gjuhën tonë, apo. Edhe për shkak të shprehjeve edhe për shkak të formulimit, se është formulim hyjnor shumë i fuqishëm, apo. Allahu po thotë, ma ente, ti nuk je, bi ni'meti rabbike. Nuk mundesh ti me kon me gjitha këto begati dhe mirësi dhe përparësi që Allahu ti ka dhënë ty, s'munesh me kon i çmendun ti. Nuk mundesh me kon ti. Çka të ka jap Allahu ty apo? Ta ka jap edukatën, ta ka jap besimin, ta ka dhon shpalljen, që me kon i çmendun ti. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndërlëzat këtu. Mos e kuptoni, mos e kuptoni se duke mohuar faktin se pejgamberi është i çmendur po merret me akuzat e kurejshëve. Jo, apo. Dikush thotë, a pe sheh, a ka kon i çmendur, s'ka kon i çmendur? Jo, kjo është minimumi, kjo s'ka të bëjë me këtë. E pse pra ka reagu? Pse ka reagu? Dëgjoni mirë. A thamë është surë e fillimit? A thamë? A thamë është surë e katërt, po? Kjo është paralajmërim se kësi çmendurinash, kësi akuzash, shpifjesh, ke me i dëgju në baza ditore. Apo? Prandaj, prandaj, mos u merr ti me to, vazhdo ti punën tonde, të mbron ty Allahu Azze ve Xhel-le, ti te Allahu je që shtëtë, Prandaj mos e kthe kokën ata, mos thuaj ti jam, s'jam çdo ditë, jo. Na themi si je, mjafton. Mjafton. Pra të ndershëm vëllezër, ai njeri i cili dëshiron që të marrë bekimin e krejt njerëzve në gjykim të mirë për te, Ka me i shku jeta e s'ka me arrit kurrë, e pamundshme është, taman i rahaton do, çohen peshë do tjerë, taman i rahaton këta, tjerët atje e lakatën, e pamundshme është, e pamundshme është. Prandaj Allahu xhel-le po thotë, a don me konë rahat, me punu, me jetu ti, a don me konë rahat, këqyre Allahu çka po thotë për ty. Kaq, ti shikoja çka po thotë Zoti për ty, te Zoti qysh i ki punët ti, kjo është me rëndësi për ty, Në qoftë se te Allahu i ki punët mirë, njerëzit që e dojnë Zotin, kanë me konë mirë me ty. Kjo është me rëndësi. Nëse me Allahun i ki punët mirë, e vazhdojnë disa tjerë, për shembull ti je pejgamber, ti po e flet vërtetën, Allahu po dëshmon se ti po e flet vërtetën, e dikush thotë ti s'po e flet vërtetën, atëherë nuk ka të bëjë kjo me ato çka po flet ti. Nuk ka të bëjë kjo. Po kjo, kjo, kjo ka të bëjë me atë çfarë po jau prish hesapet atyre, që për ta po flet ti. Prandaj, ata s'e kanë dert të vërtetën, të pavërtetën, po e kanë dert komoditetin. Komoditetin. Ngase, Kjo krijon probleme atyne. Kjo ka probleme atyne. Se është dorë pastaj edhe këtë, edhe atë, e kjo është e lashtë ato. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu po i thotë, nëse Allahu të ka begatu me begati, ti merru, shikoni sa është e bukur kjo të nderuar. Prandaj, duke u shqetësu me faktin e ziliqarëve, ki me humb shijen e begatisë, mos u bo kështu po thotë. Kënaqu me begatinë që Allahu ta ka dhënë, apo, dhe shiko se në raport me Allahun si je, njerëzit pastaj janë si njerëzit, dikush kënaqet e dikush nuk kënaqet. Prandaj, Qasja e drejtë të ndershëm vëllezër është që njeriu duhet më së pari me ditë me i vlerësu begatitë. Duhet me ditë me i vlerësu begatitë. Pastaj, me ditë si me i shfrytëzu begatitë. Dhe pastaj me ditë si me menaxhu me armiqt e begatisë. Se nganjëherë njeri për shembull, në paaftësi me menaxhu me armiqt e begatisë, e humb shijen dhe knaqsinë e begatisë. Bile i vjen situata që ndoshta ma kish pas qejf mos e pas hiç këtë begati, e me kon ma rahat se sa që e ka këtë begati. Pse? Pse? Çfarëdo begatie që e ki thash, do të ketë ziliqarët. Ngase kjo rregull, çdo i begatuar ka ziliqar. Rregull është kjo. Nuk është e mundshme ti me pas një begati dhe krejt njerëzit që të njohin e që i ki përreth mu gëzu edhe mu aplauzu e mu kna që ti këtë begati. Pamundshme është. S'është e mundshme. Kjo nuk është për zhgënjim. Kjo as nuk është për panik. Kjo është me shpërra, me, me, me, me, me shpërfaq realitet. Kur ti tregon diku që ke begati, a buzëqeshin të gjithë njëjtë? Jo, altë. A e përcjellin të gjithë njëjtë këtë arritje? Jo. E ka marrë këtë mirë po, janë ishtë në të presjet e, edhe pikëpytjet edhe, ka njerëz që të apë, në smut, Smut nga zilia, smut nga xhelozia, smut nga inati, nga urrejtja, fatkeqësisht ato. Edhe kurejshët e Mekës, kur e kanë ndëgju që po i vjen shpallja Muhammedit, salas nuk ka non, jetim, as babë, as non, fukara, Pa i praktisun, çoban, dele ka rujt. Këtë Allahu po e merr, po e bon pejgamber, e këtu tu kon Ebu Xhehli, Ebu Lehebi, gjithë ata elitar, e gjithë ata të ngritun, e gjithë ata këta s'po i bon pejgamber. E po, po s'ban kështu, e po s'ban kështu. Qeshtu ndodh, fillon tash, ai po din, ne a s'po dimë. Po ka mundësi, a ka mundësi? A ka mundësi? Ka mundësi, a ka mundësi? Prandaj zilia verbnon. Allahu xhelle ue ala i tha, me begati që Allahu t'i ka dhon, ti s'je i çmendur. Ngase dihet i çmendur vëllai. Qysh ka mundësi një i çmendur, apo, me i sfidu të mençurit e kurejshve atje, e ata mu gjunjëzu, s'kanë mundësi me reagu. Qysh ka mundësi? Qysh ka mundësi një çmendur me sjellë gjithë ato ajete, këtë formulim, gjuhësore, përmbajtësore, sfiduse, pa mundësi me thon. Prandaj Allahu i tha, ajo çka është për ty e rëndësishme është, se është begati e Allahut, edhe çka është hala ma e rëndësishme është, ve inne leke le exhren gajre memnun. Edhe ajo çka është për ty e rëndësishme është se ti ki me marrë shpërblim nga Allahu të vazhdushëm. Prandaj, çka kanë me t'mërzit ty këta? Begatia nga Allahu, apo, lavdata nga Allahu, i shpërblim nga Allahu, çka po t'duhen njerëzit ty? Çka po t'duhet shpërblimi i njerëzve, çka po t'duhet? Mësohu me e kërku shpërblimin e Allahut. Mësohu me jetu për Allahun, me Allahun. Knaqesh a kupton. Knaqesh. Knaqesh. Në momentin kur realisht jeton për njerëzit, robnohesh. Pastaj të nderuar vëllezër, njeriu futet në konflikte marramendëse. Kujt me ja bo qefin, qe u munova, e qe ky çka tha, e ky çka boni, edhe qysh me ja kthy këtij, e s'ja lo këtij kurrë, e s'ja harroj këtij, shkon jeta tu kalkulu, hakmarrje e tu kalkulu, e, arsye pse ma bonit, s'kena vakt, nuk kena kohë, me pas jetën e Nuhit alejhi selam s'ki hesap, me rrnu njeri ni mijë vjet s'ka hesap, jo e kena kohën e kufizume, na kena mision me kry, na kena punë, na kena rol, na kena detyrë, na kena obligime, Veç me tu më marrë një zdeli i mërët. Ha, me u marrë me fjalë t'njerëzve. E çka thonë njerëzit? Jo, nuk ki llogari, s'munesh a kupton. Absolutisht. Po flas për fjalë që vijnë nga njerëz të dëshmuar si ziliqarë, të dëshmuar se s'ta do të mirën. Sikurse Allahu xhele ve ala e ka përmend ni kriter për njerëz të tillë. Ka shumë kritere. Po qe një kriter. Sa herë ti e bën një të mirë, ta mshefin. E minimizojnë. Sa herë bën një të keq edhe ma të vogël, ta rritin a kupton. Qe tani një lloj i njerëzve që për ta po flasim a kupton. Qe tani një pyetje. Sa kontributin e jep njeri, sa mundin e jep, sa këtë, sa reagimin e bën për punë të këqija, kështu me radhë, forma t'ndryshme, sa bëhet sebep me luftu dukuritë negative. Heshtje totale a kupton. Një lëshim dikun eventual, një diçka, një lapsus eventual. Menjëherë, me tituj bombastikë, me asi ndoshta 55 e shkrujnë a kupton, që mos me pa kurkush, mos me metë kush pa e pa e kështu me radhë. E çka i thush ksaj a kupton? Përveç se, për atë që Allahu ka thonë, këqyre sevapin tek Allahu ruje, e te Allahu fitoje sevapin, se njerëzit, Din për një sen ma t'vogël me t'i përmbys krejt t'mirat që i ke bo, a kupton. Nëse veç për ta i ke bo, mos vet është puna për ty, a kupton. Andaj Allahu xhele ve ala shikoni këtë mënyrë të nderuar vëllezër. Edhe, po e përgëzon Pejgamberin salallahu alejhi ve selem, edhe po i sfidon kurejshët. A po thune që është i qmendur? A po thune që është magjistar? Po, ani. Allahu po ti ki me pas shpërblim të vazhdueshëm, çka i bjen të vazhdueshëm? Të pandërprerë, ti, jo që ki me vazhdu sa t'je gjallë. Po misioni yt ka me fillu me, me vazhdu aktiv. Edhe mas dekës tënde, e me ta të shpërblimit tën kijamet. Nuk kanë me nalë këtë mision shpifjet e kurejshve. Nuk kanë me nalë këtë fe akuzat e kurejshve. S'e kanë me nalë. Edhe s'e kanë nalë. Na sot, a themi ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Po. A themi sallallahu aleyhi sallam. A themi. A falim namazin, a falim akshamin. Po. Kush na ka msu me u falë? Sa vetë i ka pas? 5 vetë, 7 vetë i ka pas. Po. Edhe kanë mendu që qeta 7 vetë me makinerinë e shpifjes me i neutralizu. Me shku duke i paksu 7 6 5 4. Ata që kështu kanë dashur. Allahu ka thonë wa inna laka la ajran. Shiko inna laka la ajran. Kat tërë forma të përforcimit apo të garantoj se s'kanë me të nalë sevapin. Jo, jo, nuk kanë me të nalë shpërblimin, kurrë. Ngase shpërblimi i Allahut është në dorë të Allahut. Prandaj të nderuar vëllezër, ajo çka deponohet tek Allahu është më e sigurta. Çka deponohet tek njerëzit, shumë e pasigurt është. Nëse ke deponu në zemra të njerëzve, Në zemra të njerëzve ke deponu lëvdata edhe autoritet, apo? Aq është ai deponim i pasigurt? Aq lehtë shndërrohet në urrejtje saqë s'ta merr menja, apo? Një pakënaqësi, një lëshim eventual, krejt investimi i dekadave, shkon huq, apo? Madje edhe jashtë zemrave të njerëzve. Investime në tokë që bën njeri apo. A kanë mundësi me marrë fund? Po, një tërmet Allahu na rujtë, një luftë, një plaçkitje. A ka njerëz që nga milionat kanë dalë në zero? A ka njerëz? Ka njerëz. Andaj investimi në këtë dunja është i pasigurt. Dhe mund të rrezikohet nga rrethana shumë nganjëherë banale. Ndërsa ai që ka deponuar tek Allahu xhel-le ue ala, Allahu i thotë është i sigurt. Ngase s'ka as tërmet, as plaçkitje, askurrë që mund me e marrë sevapin e dikujt. Prandaj të nderuar vëllezër, kjo është qasja. Ti ki sevap të pandërprerë, e para, të pandërprerë, memnun, domethënë të pandërprerë, kanë thonë dijetarët. Edhe e dyta memnun që ka më rëndësi me kuptu është se, memnun është ti e ki një sevap që, ti e ki një shpërblim, ti e ki një arritje, që kërkujt borxh s'i ki, a kupton. Subhanallah. Sa është e mirë kur njeri ka arritje të mdhaja, edhe kërkujt s'e ka borxh, me i thonë, Allah mos me konë të jemë. Apo? Vetë me, me mund t'tij, me angazhim t'tij e ka arritur. Kjo është ma e mirë mund të shpafë. S'ja ka borxh kërkujt kurgja, a kupton? A mundin me ardhë sahabët, me i thonë pejgamberit alejhi selam? Mos me konë na, ça kishe bo ti. A mundin me thonë? S'mundin me thonë, ja. Jo. Prandaj kur janë prek pak, pak janë prek ensarët me një veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam karshi kurajshve, kur janë bo musliman kurajshët, mas çlirimit t'Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka jap ma shumë deve atyne se ensarëve. Pa deve ju ka dhon. Edhe ensarët kanë vënë me hetu pse po get pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do me u kthy apet te populli i vet atë. A jeni të kënaqur? Shikoni ofertën. A jeni të kënaqur që njerëzit me u kthy n'shtëpiat e tyre me deve me lopë? E ju me u kthy me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kurejshët i kanë marrë devet, po ju e keni marrë pejgamberin, ai s'kthehet n'Mekën më. Ai te ju n'Medinë ka me nejt qatje u dek. A jeni t'knaqën. Pra të nderum vllezër, shpërblimi i Allahut është ma i miri. Njerëzit marrin gjithçka, shikon në marrjen çka marrin njerëzit, çka ke marrë ti nga ajo hise. Edhe është me të vërtetë, është me të vërtetë, shumë e dhimshme, është për keqardhje, kur për shembull tentohet që të materializohet ibadeti, sa pare ka kushtu, sa Ndaj, varet kush çka mat. Shika, shika të nderum vllezër, shikani edhe motra të nderuara, shikani në dunja çka Allahu t'ka dhonë, a kupton. Nëse ta ka jap udhëzimin, ta ka jap leximin e Kur'anit, ta ka jap mendjen e hajrit, ta ka jap shpirtin e mirë, ta ka jap mundësinë me e përmend, ta ka jap mundësinë me dhonë, me ndihmu, ta ka jap ma të mirën, a kupton. Kurrë mos e lakmo atë tjetrën. Edhe është me rëndësi, por më sojnë, a kupton. Ama dikujt që Allahu i ka jap ato çka i jep edhe krijesave tjera. Pa i përmend, a kupton. Apo nuk të bën nder veç me kon apo veç me t'kon. S'është, s'bon nder ato. Prandaj Allahu po i thot pejgamberit alejhi selam ato çka Allahu ta ka jep ty Të ban me konë krenar, të ban me konë ambicioz, leji ti fjalët e tyne. Allahu po dëshmon se je pejgamber. Allahu po dëshmon se ti nuk je çka po thonë ata. Allahu po të garanton për shpërblim. E, ec tutje. A ka sevap? A ka shpërblim? A është punë e mirë? Hecim tutje. S'na bojnë përshtypje fjalët çka thonë. Nëse Allahu është i kënaqur me atë punë, edhe në qoftë se në të ka sevap. Kaq. Kjo është interesant. Mirëpo, shikoni të nderuar vëllezër, balansimin kuranor. Shikoni Kuranin sa, sa na mëson me konë balansuar. Tash, kjo rrjedha e ajeteve deri më tani, ka mundësi që besimtarit me ia bo një farë lloj vetëpëlqimi, apo, çka m'ka mu Allahu, ty s'ta ka dhonë, E Allahu e balanson këtë tendencë për vetëpëlqim me Ue inneke le ala hulukin adhim Ti je në nivelin më të naltë të moralit Morali që e ki, edukata që e ki Nuk të lejon ty që të bëhesh arrogant për faktin se Je i udhëzuar, larg asaj Jo, ti për shkak të udhëzimit që e ki Nuk i nënçmon të tjerët Jo, ti s'i përbuz ata, ti s'je arrogant ndaj tyne, ti me dhembshuri sillesh ndaj tyne, me me mëshirë, ti tenton edhe ata me i bo si ti të udhëzuar, me moral, me edukatë, jo me arrogancë. Kjo është e komentimi, a kupton. E shiko e ka përmend fjalën, inneke le ala. Kjo pjesëza ala është shumë domethonëse. Nuk ka thonë ti je i moralshëm. Nuk ka thonë ti je i moralshëm. As s'i ka thonë ti e ki moralin më të mirë. Jo. Kjo ala nënkupton epërsinë. Domethonë. Me thonë si nënkuptim. krejt, krejt brumin e moralit çka ka, apo, ti e ke marrë, kupton. Bile ka thonë dijetarët ky ajet, e ka një, e ka një urtësi interesante thotë se Krejt veçoritë morale, të gjitha veçoritë morale që i kanë pas pejgamberët e mëhershëm, i ka përvetësu pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem, duke i shtu dhe veçoritë e tij specifike që s'i kanë pas të tjerët, apo. Shiko sa naltë është pejgamberi alejhi selam, morale. A po e shihni? Ti nuk je, shiko, kjo morali, e ti je pjesë e moralit, jo, jo, ti je mi moral, në ti realisht e ke pushtu moralin, krejt e ke marrë, apo. krejt çka ka moral, edukatë, mirësjellje, realisht ti e ki, apo. edhe në formën më të mirë të mundshme. Prandaj të nderuar vllezër kjo është thirrje për neve. Kush don me e pasu Muhammedin, sallallahu sallam, kjo është pasimi, që realisht t'i përvetsojmë ato morale, t'i përvetsojmë edukatën, ta ndjekim pejgamberin, sallallahu sallam, në rrugën e drejtë, i cili realisht ka reagu karshi tërë asaj dhune, tërë atij persekutimi të shkaktuar prej kurejshve, ka reagu me çka? Me durim. me dhembshuri, me fjalë të mirë, me përpjekje për pajtim. Shikoni çka ka thonë pejgamberi alejhi selam. Kjo fjala e tij është, ky është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thonë pejgamberi alejhi? Ka thonë: Nuk ndodh, nuk ndodh me m'ftu kurejshët për ndonjë marrëveshje përmes së cilës ruhen gjakrat e unë mos t'i përgjigjem. S'ndodh. Çdo marrëveshje që garanton paqe dhe garanton mos derdhje t'gjakut, unë kam m'ju përgjigj. Çdo marrëveshje. Ky është pejgamberi alayhi salatu sallam. Prandaj sa kanë tentu me ia gjetë, me folë, ja kanë studiu, ja kanë bërë, e pamundshme është. E pamundshme është. Prandaj të nderuar vllezër mjafton madhështi, mona mankët. Mjafton madhështi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ata që nuk e deshën e nuk e dojnë për me e njollos detyrohen me gënjy për të. Kaq. E pamundshme është me e njollos me diçka çka vjen nga jeta e tij, e pamundshme është. Përveçse duke e shtrembru kuptimin ose duke shpif. E pamundshme është. Nuk ka jetë ma të ekspozuar. Nuk ka libër më të hapur se jeta e pejgamberit sallallahu sallam. Nuk ka insan mbi ftyrë të tokës që dihen detale për jetën e tij si për Muhammedin aleyhi sallatu sallam. Megjithatë, nuk ka figurë, nuk ka personalitet që është studiu ma shumë se Muhammedi sallam. Me tendenca me e njollos, me gjet meta edhe s'kanë pas mundësi ata, përveç me shpifje, me arrogancë, përveç me, me, me, me akuza të pabaza, kjo a, pastaj edhe për Zotin kanë bo kështu. Kjo pastaj është tjetër çka. Mirëpo, me marrë diçka çka ai ka thonë, edhe me ato çka na pranojmë që o qashtu, edhe me dëshmu se është e keqe, e pamundshme është. E pamundshme është. Po nuk kemi çka m'u turpnu nga asgjë që na ka mësuar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Duhet m'u turpnu nga keqkuptimi jonë që kemi ndaj sunetit të tij apo. Nga qasja selektive për pasimin e tij. Nga kjo duhet m'u turpnu. Ndërsa nga tërësia e mësimeve të tij, dhe nga pasimi i tij i duhur, duke përfshirë besimin e tij, adhurimin, moralin, edukatën, me këtë duhet m'u krenu, jo m'u turpnu. Dalga sa. Së shpejti edhe ti ki me pa, edhe këta kanë me pa. Subhanallah, çfarë? Së shpejti edhe ti ki me kuptu, edhe këta kanë me kuptu. Se ku qëndron e vërteta? Kush do të vazhdon e kush nuk do të vazhdon? E kujt do të mbetet e kujt do të tretet? Së shpejti ki me kuptu. E kuptun, s'shkoi shumë, e kuptun. Ka pas shumë fise arabe që nuk e kanë pranu Islamin veç për një fakt. I ka pengu veç fakti se kurejshët hala e kanë Qaben n'dorë. Domethënë, këta Qabja shtëpia e Zotit, kurejshët e kanë Qaben, domethonë Zoti veç këta po i don. I kanë pas, kështu i kanë pas bindjet? Kur e ka çliru Mekën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kanë ardhë turma, turma. Apo, idha xhae nasrullahi wal feth, wa raejten nase jedhulune fi dinil-lahi efuaxha. Kur të vjen ndihma e Allahut dhe fitorja prej tij, edhe t'i shohsh njerëzë duke ardh në fenë e Allahut, grupe, grupe, turma, turma, turma, turma. Saqë, kur është bo obligim haxhi vitin e nëntë, pejgamberi sallallahu alejhi ve selem s'ka bo haxh. është bo obligim haxhi, s'ka bo haxh. E ka çu Ebu Bekrin, udhëheqës me Aliun, radijallahu teala anhu, me e kry haxhin si obligim, se duhet me zbatu, se ka ardh obligimi. Një nga arsyet, pse s'ka bo haxh, një nga arsyet është, angazhimi i madhë që ka pas me delegacion nga shumë vise që kanë ardh me pranu Islamin. Pse? Për sa tu pësur, ki me pa e kujt është Qabja, ti ki me pa kujt i ndihmon Zoti, ki me pa ti, e ti e sheh kënd e run Zoti, ti pa e sheh, a po e sheh edhe sot. Të në vëzër, nuk po flasë për muslimanët edhe veprat tona që shpeshherë ndoshta edhe jemi shkaktarë, fatkeqësisht, shpeshherë, e shumë herë jo, po edhe jemi shkaktarë nga nganjëherë, Ndoshta për keqkuptime edhe për etiketime çka do koftë. Por feja e Allahut Kurani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa përpjekje bëhen për domethonë njerëz me i largu e me i friksu e gjithçka tjetër, megjithatë, megjithatë, cili është epilogu përfundimtar në terren, apo, cili është epilogu përfundimtar? Prandaj të nderumit kam lexu personalisht për disa nga njerëz me renome që janë bërë musliman, arsye pse janë bërë musliman. Është interesant pse çkini bëhet musliman. Kam gjetë nga arsyet vet nga arsyet që i ka bo me u bo musliman është sulmi i madh që i bëhet islamit, apo. Janë zbrazë raftat, ku ka pasë Kur'ana, apo duke marrë me lexu çka ka në të vërtetë. E kështu me radhë. A e keni me pa, keni me pa, kështu Zoti po thotë, keni me pa feja e kujt është kjo. Keni me pa shumë mirë edhe keni me kuptu shumë drejt kush e ka dërgu këtë pejgamber. S'ka ardh vetë ai. As e ka dërgu baba i tij, as mixha i tij. Jo, jo. Allahu tha, huvel-ledhi ersele resulehu bil huda. Ai është, Ai, Allahu, Ai që gjithçka është n'dorën e tij, Ai që nuk ndodh asgjë pa lejen e tij, Ai e ka dërgu këtë pejgamber, fe setubsiru ve jubsirun, keni me pa bashkë, keni me pa. Edhe çka keni me pa është, bi ejjikumul meftun. A i thatë mexhnun, a i thatë i çmendur, keni me pa, po Allahu keni me pa, nuk po thotë keni me pa kush është i çmendur, po. Nuk po e përdor fjalën mexhnun, po fjalën meftun. S'po thotë keni me pa kush është i çmendur, se rreth qaty bjen. Kur dikush thotë ti i çmendur, thush ani. Mas dy vjet e shohim kush është i çmendur, apo se ti ti e kthen në bazë të njëjtës valutë që të ka thon. Allahu nuk po thotë keni me pa kush i çmendur, jo. Jo. E përdor fjalën fitnë. Keni me pa kush është i prekur nga fitneja. Fitneja të nderuar vëllezër është diçka përtej marrëzisë, përtej çmendurisë. Keni me pa ju kush paguhet, kush është i prekur nga sprova e parës. E o, keni me pa krejt ju, apo? Keni me pa shumë mirë kush paguhet, e kush ndrron mendime për pare, e për autoritet, ejjikum, keni me pa, e krejt kanë me dalë, veç kohë duhet, do dalin sot, apo do dalin nesër, shihet ashiqare, kush e ka përnjëme, kush e ka sinqerisht, kush e ka me bindje, kush e ka me moral, e kush e ka pa moral, shihet, bi ejjikumul meftun, kjo është, Vëllezër, prej n'ditët e para ka zbrit kjo, vallahi qekjo sure me zbrit, mas çlirimit t'Mekës nuk ish kon problem vëtër. Me sfidu Allahu botën, njerëzimin deri n'kijamet, që nga fillimi, krejt i ka sfidu. Apo thuni që po e mëson njeri, apo thuni që ka kjo tendenca të pozitës të parave, po i thuni po, kanë me pa kush është i prekur nga sprova, Kush ka rënë sprovën e pasunisë, e për shkak të saj i ka ndru parimet, e i ka mshif vërtetat, keni me pa. Dhe pastaj Allahu thot, inne rabbeke, hua alemu bimen dalla an sebilihi, wa hua alemu bil muhtedin, tek e fundit. Allahu është ai që më së miri e din se, kush ka deviju, e kush ata që janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Allahu e din më së miri. Prandaj të nderum vllezër, e rikthen Allahu prapë në vëmendje, ngase shumë rëndësi, këtë parim jetësor dhe madhor, tenton që të mundohemi të jemi të mirë me standardet hyjnore. Mundohemi me qenë i udhëzuar e në rrugën e drejtë, e mesatar, e i përmbajtur, e i matur, e i urtë me udhëzimet e shpaljes. Ndërsa në qoftë se tenton me konë mesatar me qejfet e njerëzve, Ki me u shetit prej qoshi n'qosh, ngase dikush këtu e ka mesataren, dikush një gjysë metër ma kësajt, dikush një gjysë me... Kurrë n'fije s'i vjen. Bëhu mesatar, bëhu i matur, bëhu i urtë me mësimet e Kuranit, me udhëzimet e Muhammedit sallallahu alai sallam. Ngase Allahu e din ma s'miri kush është i udhëzuar e kush nuk është i udhëzuar. Allahu e din më së miri se kush e ka përnime e sinqerisht e kush e ka për kalkulime të caktuara në përfitimet e kësaj bote, e din Allahu më së miri atë. Prandaj mos e lëviz diskursin e udhëzimit që Allahu ta ka dhonë nga presionet që vijnë prej jashtë ngase kurrë rahat s'ki me u bo. Prandaj edhe Allahu thot, fela tuti'il mukedhdhibin, mos gabo me ju bind përgënjeshtruesve. Ata që thonë që pejgamberi rren, ai që realisht të më dhëzën, thotë Allahu gabon, s'ka Zot, qysh munesh ti, qysh munesh tani këtij me ja bo qefin edhe, qysh munesh ti me ja marrë përnime, pastaj çka thotë për ty, qysh munesh, problem është, maj, problem është, ai s'e ka problem Zotin e vet me shajtë, ai s'e ka problem Zotin e vet me mohu, s'e ka problem, pse ka problem për ty me rrejtë, pse ka problem, fela tuti'il mukedhdhibin, Mos ju bind as mos ju nënshtro ti, domethonë, as mos i dëgjo në ofertën e tyne, e në ato që do ta shohim në dersin e ardhshëm, inshallah bi idhnilah. Prandaj, këtu Allahu xhel-le, thashë, e udhëzon pejgamberin alejhi selam, si duhet t'jetë formimi i tij, si duhet t'jetë orientimi i tij, qasja e tij dhe reagimi i tij karshi provokimeve të tjerëve, Dhe si duhet ai të jetë i sjellshëm, i moralshëm dhe i udhëhequr nga parimet e tij e jo nga provokimet e njerëzve. Ti e ki fenë tonë, ti i ki udhëzimet e tua, qashtu reago. N'qoftë ti e përcakton reagimin tënd në bazë të njerëzve tekeve tyne, s'ki me pas kurrë as parime as qëndrime, apo. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë stabil, vazhdimisht i pandryshueshëm në moralin e tij. Ka qenë i sjellshëm, i durueshëm edhe kur ka qenë i dobët n'Mekë. Por edhe kur ka qenë i fortë n'Medinë, edhe kur ka qenë triumfues në Mekë pastaj prap. Ka qenë gjithmonë i njëjti, apo gjithmonë i njëjti. Asnjëherë s'ka ndryshuar, s'e ka ndryshuar as pozitat, as parat, as ithtarët kurrë s'e ka ndryshuar. Ka qenë gjithmonë i mëshirshëm, i butë, i afërt, me dhëmshëri, apo falës, ky ka qenë gjithmonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por jo të jetë njeri i sjellshëm me ata që pajtohen me të, e arrogant me ata që s'pajtohen me të. I mirë me ithtart, e i keq me kundërshtart. Jo, jo, jo. I mirë kur është ma poshtë se i vyjnë njerëzit, e pak ma nalt tani fillon me, jo, jo. Morali nuk është, nuk i nënshtrohet rrethanave klimatike. Apo, jo, jo. Morali sjellja është rregull, është parim, është bindje që njeriu e formon si duhet, pastaj mbas saj sillet vazhdimisht pavarësisht rrethanave dhe situatave që mund të ngacmohet apo provokohet prej tyre. Kjo është që na ka mësuar Allahu xhelle në fillim sures Nun dhe lus Allahun që Allahu tebareke ve teala të na bën pasues të denjë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta ndjekim si duhet në besimin e tij, në adhurimin e tij, në moralin, në mirësinë e tij, edhe në raport me vetveten, në raport me rrethin, por në raport me ziliqarët e kundërshtarët, me këto qoftë, na mësoftë Allahu të jemi sikurse Allah është i knaqshëm me neve.